أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان صبح رابراي الله بشبر شب وحمد و زان الله است هیچ معبودی بجز الله و و و شریکی ندارد ندارد وجود پادشاهی حمد فقط از آن اوست او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آنچه در این شب است و خیر آنچه بعد از از آن است را تو می طلبم وأشر أنت كدر سبو وما بعد آن وجود دارك بتقنا ميبر إلهي من أستنبليو بديهاي في ريب تقنا ميبر بار إلهاء من از عذاب دوزخو عذاب قبر بتو تنامی برمان بايعوا واستخلفوا الشيخ المماما من غدا للدين رمزا وإماما قد أبى نبايع أمير المؤمنين نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وخليفة المسلمين الشيخ أبا إبراهيم الشيخ أبا إبراهيم القرشي الهاشمي القرشي الهاشمي على السمع والطاعة على السمع والطاعة بالمنشة والمكره بالمنشة والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وعلى ننازع الأمر أهله وعلى ننازع الأمر أهله إلا أن نراكم كفرا بواحا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عندنا فيه من الله برهان وأن نكون بالحق حيثما كنا وأن نكون بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم ولا نخاف في الله لومة لائم والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد اینجا خراسان است اینجا سرزمینی شیران است فازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مؤمن و متدین رادیو صدای خلافت امیدواریم در هر کجایی که هستید اوقات خوب و خوشی داشته هر دقیقه که از عمرتان کاسته می شود در عبادت و فرمانبرداری الله و رسولش سپری نمایید نخست از همه آغاز دوباره نشرات رادیویی را تبریک می گوییم وفازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين شما بار دیگر به فضل الله صدای ما را از رادیو صدای خلافت با برنامه های مختلف میشنوید ما برگشتیم با عزم راسخ و با پیام ها و برنامه های جدید برای بیداری امت این بار تلاش نمودیم که برنامه های مختلف علمی، عقیدهی، سیاسی، تفریحی، مقالات، اخبار، احادیث نبوی و دیگر برنامه های اصلاحی برای بیداری امت را آماده بسازیم امتی قد لاح فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا سيف الردى واحصر كل العدا انتهى عهد عبيد كاتموا صوت الهدى جردوا سيف الردى واحصر كل العدا انتهى عهد عبيد كاتموا صوت الهدى إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى عندما جاءوا إلينا جمعهم قد بد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجا خراسان است اینجا سرزمین شیران است لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز و مؤمن رادیو صدای خلافت یک بار دیگر شما را به بخش خبری خوش آمدید میگویم نخست میپردازیم به تحولات و پیشروی های دولت اسلامی سرخط خبرها ولایت شام با قتل رسیدن دو سرباز مرتد پیکیکی در حمله های جداگانه ولایت خراسان کشته شدن پنج سرباز مرتد از پلیس افغانستان ولایت غرب افریقا هلاکت و زخمی شدن چندین تن از سربازان مرتد ارتش نایجریا در حملات جداگانه مشروع خبرها قد عزمنا المسير ولاية الشام بفضل الله متعال سربازان خلافات بالعزو استخبارات مرتد في كيكيرا در الشهيل الشهیل با اسلحه مسلسل مورد هدف قرار دادن منجر به هلاکتش گردید و در یک عملیات دیگر به توفیق الله متعال دو روز قبل سربازان خلافت بر خانه یکی از اعضای مرتد پی در شهرک مزار شمال رقه حمله نموده و با تفنگچه به قتل رساندنش ولایت خراسان به توفیق الله متعال سربازان خلافت موتر پولیس مرتد افغانی را در منطقه فارم حدی شهر جلال آباد با مین کارگزاری شده مورد هدف قرار دادند که منجر به تخریب موتر و هلاکت چهار سرنشین آن گردید و همچنین مجاهدین یک ماین دیگر را به نیروهای کمکی که به مکان حادثه برای تخلیه اجساد مرتدین رسیده بودند منفجر ساختند که منجر به زخمی شدن یک سرباز مرتد دیگر گردید ولایت دیاله به فضل الله متعال مجاهدین خلافت روز گذشته دو برج برق را در اطراف منطقه الخالص با انفجار بمهای کارگزاری شده مورد هدف قرار دادند که منجر به انهدام برجه ها گردید ولایت غرب افریقا به توفیق الله متعال سربازان خلافت بر پسته ارتش صلیبی کانگو در یکی از قریه های شرق کانگو حمله کردند و با اسلحه های مسلسل با آنها درگیر شد که منجر به هلاکت یک تن و زخمی شدن تعداد دیگر شد و بقیه آنها فرار کردند و مجاهدین مهمات و اسلحه های متنوعی را غنیمت گرفتند ولایت غرب جنوب افریقا توفیق الله متعال دو روز قبل سربازان خلافت بر یک پسته تلاشی ارتش مرتد نایجریا در شهرک ازابارماری منطقه برنو حمله نمودند طوری که درگیری با انواع مختلف اسلحه صورت گرفت که منجر به هلاکت و زخمی شدن تعداد آنها شد و در یک حمله دیگر به توفیق الله متعال سربازان خلافت بر یکی از پسته های ارتش صلیبی کانگو کانگو در یکی از قریه های شرق کانگو حمله کردند و با اسلحه های مسلسل به آنها درگیر شدند که منجر به هلاکت یک تن و زخمی شدن تعدادی دیگر شد و بقیه آنها فرار کردند و مجاهدین مهمات و اسلحه های متنوی را غنیمت گرفتند شنوندگان محترم رادیو صدای خلافت این بود اخبار امشب ما إليهم ركبنا شباب الرجال وجئنا سيولا تهد الجبال ملأنا البطاح رجالا وخيلا ملأنا السهولا ملأنا التلال برعب المواضي بترنا ذيولا بسكين هول أي فرزند خفته اسلام بيدور شو أي أنك در خواب غفلت خفته ای شو آیا صدای ناله های خواهرانت در زندان ها تو را بیدار نمی کند؟ آیا ندای مظلومانه اطفال معصوم تو را به حرکت در نمی آورد؟ آیا صدای زولانه های برادرانت در زندان ها تو را فرا نمی خواند؟ بیا و برگرد سنگرهای نبرد شوق شنیدن آواز شمشیرهای تو را دارد زمین خواهانی نوشیدن خونهای دشمنانی است که با شمشیرهای تو از پا درآورده می شوند برگرد و با ندای الله اکبر تکبیر دولت الاسلام دولت قدم های کفار را به احتزاز در آورد برگرد که زمین خواهان انقلاب بوده و از فساد و بیبندباری ناله می کند و آه می کشد یا و با حرکت دوباره بنیاد خلافت اسلامی را استوار ساخته و برای ساختن نظام الهی تلاش کن إليهم ركبنا شباب الرجال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 قدم نگه داشته است در بین تمام بنده های خود و خصوصا راهی نجات راه فلاح را برای ما شما ارزانی فرموده است الله جل جلاله در قرآن عظیم الشان خطاب به مؤمنین میکند کند مؤمنین کسانی هستند که ادعای بندگی الله سبحانه و تعالی را کرده است و خود را به غلامی الله جل جلاله کاندید کرده است دیگر الله سبحانه و تعالی می خواهد که این دعوایی که هایش کرده است معلوم نماید ظاهر نماید برای دیگران برای دیگه مخلوقاتی که الله دارد که آیا این بنده های که این دعوه را کرده است دعوی ایمان را در این دعوای خود اینها صادق هستند یا کاذب هستند دیگر الله جل جلاله بنده ها را امتحان می کند سرشان امتحان می آورد و آنها را به قسم و قسم امتحان آنها را می آزماید تا معلوم بکند که کی در قول خیش صادق است و کی در قول خیش کاذب است ای یکی از سنت الله جل جلاله است که انسان زمانی که در ایمان آمد و دعوای ایمان را کرد الله جل جلاله او را هم چنین گذارد بلکه امتحان سرش می آورد ازش امتحان می گیرد اگر زمان نو علیه السلام و بود اگر بعدا دیگه انبیا و سلام بود اگر از زمان صحابه کرام که اولین یاران پیغمبر آخر زمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود بازم الله جل جلاله اونها را مورد امتحان قرار دادن تا که درجهشان را الله جل جلاله بلند کند و به دیگران نشان بدهد که من بنده های مخلصی را دارم که در وعده خیش صادق هستند و پایبند وعده خود هستند و قولشان از تای دل هستند دیگه الله جل جلاله میفرماد یا ایوها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ای کسانی که شما صفت ایمان را برای خودتان نسبت کرده اید ای کسانی که شما خود را مؤمن پندارید چرا شما قولهای را به زبانتان گوید در حالی که اونها را اون قولتان را عملی نمی کنید قولتان را عملی کنید شما که مؤمن خود را خطاب میکنید برای خودشان خودتان صفت مؤمن داده اید پس این صفت را برای خودتان لازم داشته باشید ایمان خو تقاضای زیاد دارد به متقاضای ایمان بروید ایمان از ایتان میخواهد که قولی را که با الله جل جلاله کرده اید که در ایمان واقعی شما باید اصلاح شوید اگر انسان خود را مؤمن میگوید صفت مؤمن ای است که در هر بابی امر الله جل جلاله را قبول بکنند دین الله را زنده نگه داشت دارد و به دین الله عمل بکند خودش هم عمل بکند و دیگران را هم دعوت بدهد به این دین اسلام که این دین دین آسمانی است ای به ذریعه وحی نازل شده است ای به ذریعه وحی به رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است کسانی که وعده داده است که یا الله ما بنده های مؤمن تو هستیم و ما از تو عبادت میکنیم از پیمبر تو پیروی میکنیم سرشان لازم هستن که باید به وعده خود وفا بکنند اگر نکند تاوان سر خودشان میآید الله چی میفرماد در آیه بعدی کبر مقتن عند الله کبر بسیار کلان است مقتن از روی غصه از روی خشم عند الله در نزد الله جل جلاله چی ان این سخنی که تقول شما میگویید ما آن چیزی را که لا تفعلون شما عمل نمیکنید شما فعل نمیکنید چیزی را میگوید ادعای کلان میکنید ولی در حقیقت ایمان شما عمل نمی کنید ای الله جل جلاله را سرتان خشمی می کند الله جل جلاله چی می فرماید؟ در قرآن عظیم شان بعد از کلمه توحید که الله جل جلاله بسیار سرش تاکید کرده است بنده های خود را امر می کند بنده های مؤمن خود را ای است که شما جهاد در راه الله جل جلاله بکنید جهاد یگان راهی است که الله جل جلاله میفرماید که ای انسان ها معاشره شما زندگی شما آسان می شود برای شما در دنیا به ذریعه جهاد شما می توانید که بر دشمنانتان قوی باشید می توانید که حقتان به شما برسد می توانید که دین خود را پیش ببرید از الله خود به طریقه صحیح عبادت بکنید از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنید زمانی که جهاد نبود انسان نمیتواند که به دین الله عمل بکند انسان استقلالش از دست می رود انسان همو عزت و وقاری را که دارد دشمن کوشش کند ازش میگیرد ای عزت و وقارش ای استقلالش به چی باقی ماند به که جهاد را ادامه بدهد الله جل جلاله برای مؤمنین چی میفرماید يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنون هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آیا شمارة آدرس ندم بر تجارتی که شما را نجات بدهد از عذاب دردناک الله جل جلاله برای جهاد چی گفته است تجارت تجارت در اصطلاح انسان ها ای است که یک را شروع بکند و در آن مفاد زیادی را به دست بیاورد یعنی میگه تجارت الله بهترین تجارت را جهاد نام جهاد را سرش گذاشته است هل ادلکم یعنی الا ادلکم آیا شما را آدرس ندم شما را خبر نکنم الا تجارت بر تجارتی ای تو تجارتی که تنجیکم شما را نجات بدد من عذاب علیم از عذاب دردناک او چی است او است که تؤمنون بالله شما ایمان به الله سبحانه و تعالی بیاورید و رسول و همچنین به رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایمان بیاورید بعد از ایمانتان به الله و به رسولش تجاهدون شما جهاد بکنید فی سبیل الله در راه الله سبحانه و تعالی جهادتان به رضای الله باشد بخاطر خاطر کلمت الله باشد به خاطر ازی باشد که در روی زمین در تمام نظام الله جل جلاله حاکم و نافذ قرآن الله باشد به تفسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد را به اموالکم و انفسکم در رای الله شما جهاد بکنید بعد از ایمان به الله و به رسول با مالهای خودتان و با نفسهای خودتان ذالکم این جهاد کردن در رای الله جل جلاله با اموالتان و با نفسهایتان خیر لکم الله جل جلاله می این برای شما خیر است این برای شما چیزی است که باقی میماند سرمایه کلانی است برای شما این کنتم تعلمون اگر شما هستید دانا اگر به این میفهمید اگر سرتان باز میشد این حرف در گوشتان فرو می رود خو خب این نصیحت را خوب در گوشتان فرو ببرید خیر لکم خیر است برای شما اگر شما علم دارید دایی خب بعد از این نتیجهش چی می شود؟ نتیجه این می شود که یغفر لکم معافی می کند مغفرت می کند الله جل جلاله برای شما ذنوبکم گناهان شما را انسان های عام که هست اونا مرتکب گناهان می شود غیر از انبیاء علیهم مسلط و سلام که آنها معصوم هستند قبلا نبوت و بعد نبود عام انسان های که هست در اونا گناه هست می شود باز در زمان امروزی که فتنه و فساد زیاد است دیگه ما شما مرتکب زیاد گناه هستیم دیگه به سبب جهاد الله جل جلاله یغفر لکم مغفرت میکند برای شما کن گناهان شما را بعد از مغفرت کردن گناهان شما دیگه نوازش هم شما را میدهد او چی است و کم اوی است که شما را داخل میکند الله سبحانه و تعالی جنات به باغهایی که تجری روان هستند من تحتها زیر آنها الانهار جوها و مساکن همچنین شما را الله جل جلاله داخل میکند به مساکن های ساختمان ساختمانها و های طیبه بسیار مزدار بسیار پاکیزه فی جنات عدن در جنات های همیشگی ذلك الفوز العظیم ای بسیار کامیابی کلانی است که الله جل جلاله به سبب جهاد انسان گناهایش را معاف بکند و او را به جنت ها داخل بکند او جنت هایی که تعریف جنت ها در قرآن عظیمشان بسیار شده است باز خصوصا در صورت رحمان که قدر نعمت هاست در از جنت ها که الله میفرماد ولهم فی هم در جنت که انسان داخل شد انسان مومن که رفت در جنت هر چی که اشتیاب بکند الله جل جلاله آرزویش را برآورده سازد اخرا یک بشرا دیگری است که بسیار شما به او محبت دارید و نصر من الله نصرتی است از جانب الله جل جلاله در دنیا و فتح قریب او فتحی است زفری است کامیابی است قریب و نزدیک به سبب جهاد نصرت الله جل جلاله شامل حالتان می شود و الله فتوحات را نصیبتان می کند و بشر المؤمنین الله به پیغمبر خود می مؤمنین را بشارت بدین این بشارت ها برای مؤمنین هستند این خطاب کلی در قرآن که برای این چیزها می شود برای مؤمنین است از کفار الله گله ندارد اونها کافر هستند اونها خو در دنیا گفته است ما د آخرت را قبول نداریم از ما فقط همین دنیا است این هی الا حیاتنا دنیا اونها خو میگفتن که از ما خو همین دنیا است شما خو مؤمن هستین شما خو عقیده بر آخرت دارین شما کسانی هستین که شما گفتید که ما ایمان به آخرت داریم و زمانی که با آخرت ایمان دارید برای آخرتتان کار بکنید بهترین راه کوتاهترین راه بسیار یک سفر کوتاهی که به جنت انسان را میرساند راه جهاد است دوستان جهاد خاصه انبیا علیهم سلام بود جهاد پیشه و روش اونها بود که الله در قرآن عظیمشان چی میفرماید و جاهد فی الله حق جهادهی شما در راه الله جل جلاله جهاد کنید حق جهادهی یعنی چنانچه مستحق است که در رای الله جل جلاله باید شما جهاد بکنید به خاطر اعلای کلمت الله جهاد بکنید به خاطر نصرت دین الله به خاطر نصرت مؤمنین عام مؤمنین الله جل جلاله میفرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم اگر شما نصرت دین الله را بکنید الله شما را نصرت میکند این تنصر الله اگر شما الله را نصرت بکنید مراد از نصرت الله دین الله است مراد از نصرت الله نصرت طریقه رسول الله است رسول الله است مراد از نصرت الله آن مؤمنین که به هر است اینها را یاری بکنید اینها را آواز رس باشید اینها اگر در گیر دشمنان افتاده بود در شکنجه ها بود در تکالیف بود اینها را آزاد بکنید اگر به بهای خونتان هم تمام می شود در از آیه بعدی الله چی میفرماد یا ایها الذین آمنو بازم خطاب به مؤمنین است کونو انصار الله شما باشید نصرت کنندگان الله باشید یعنی نصرت کنندگان دین الله باشید كما قال عیسی مريم مریم چنانچه عيسى ابن مریم علیه والسلام فرموده بود للحواریین برای دوستان نزدیک خود برای دوستان مخلص خود من انصار الى الله کیست نصرت کننده من الى الله در رای الله بخاطر الله قال گفتن حواریون نحن انصار الله ما هستیم نصرت کنندگان دین الله دیگر ای شدن که فآمنت طایفه یک طایفه ایمان آوردن بر قولشان سخت ایستاد شدن از بنی اسرائیل او دیگه گروهشان سوس شدن الله میگه نتیجه ای شد که ایخو یک امتحان است ما خودم میتونستیم که از پیغمبر خود نصرت بکنیم او رو یاری بکنیم ولی الله جنود و سماوات و الله لشکرهای آسمان ها و زمین در اختیار الله است خو الله به خاطر امتحان انسان ها را امتحان میکند اونا رو می آزماید که کی کار را میکند دیگه فعیت الله میگه نتیجه ای است که ما ایدنا الذین آمنو مضبوط ساختیم کامیاب ساختیم غالب ساختیم الذین آنانی را که آمنو اینا ایمان آوردن علی عدوهم بر دشمنان اینها اونها را غالب ساختیم اونها را تایید کردیم دیگه فاسبه اینا گشتن ظاهرین غالب الله اصولی الله است از بنده خود چیزی را طلب میکند زمانی که بندهش از صدق دل از خوشی دل از رضایت دل به قول الله جل جلاله به امر الله جل جلاله لبیک باز الله مهربان است باز او را معاف میکند اکثر جاها امتحان سر بندای خدا آورده است الله جل جلاله خالق که اونها لبی گفته است الله اونها را معاف کرده است مثل پدر ما و شما ابراهیم علیه السلام را الله جل جلال او را حکم کرد به ذبح کردن اولادش اسماعیل علیه السلام و زمانی که قصد اقدام کرد الله جل جلال او را معاف کرد و الله جل جلال فرمود که ابراهیم علیه السلام که تو خواب خود را راست کردی و در عوضش برایش از جنت گوسفندی را فرستاد دوستان الله جل جلاله به جان دادن ما شما به خون ریختن ما شما نیازی ندارد خو الله ما را امتحان میکند که بنده ها چقدر اخلاص دارند دیگه کوشش بکنیم دوستان که به امر الله جل جلاله عمل بکنیم خصوصا این امر الله که جهاد است به خاطر که تمام امور الله جل جلاله زمان می شود که انسان انسان مؤمن اونها را عملی بکند که او امنیت داشته باشد او قدر عزت داشته باشد او در اختیار خودش باشد استقلال داشته باشد و ای چیزها که است بدون جهاد بدون دفع کردن ظلم ظالمین بدون مقابله کردن با دشمنش نمیتواند به دست بیارد دیگه کوشش بکنین دوستان در هر جایی که هستید در هر منطقه که هستید در هر حالتی که هستید انصار الله باشین خودتان نمیتوانید مجاهدی را یاری بکنید او را مجهز بکنید از خانواده ایش سرپرستی بکنید حتی دیگه نمیتوانید یک راهنمایی بکنید حتی اگر هیچ کار کرده نمیتونید دمی جایتان کسی دعا بکنید خصوصا که در زمان امروز در عصر امروز که تمام دنیا را شرکیات و کفریات گرفته است ظلم و ظالمی قدر زیاد شده است که در اوج خود رسیده است الله جل جلاله به ما شما خلافت اسلامی داده است بریم این دوستان با خلافت اسلامی یکجا شویم از خلافت اسلامی نصرت بکنید خود را در کاروان خلافت یک جای بکنید که الله جل جلاله ازتان راضی شود چون این دستور پیغمبر علیه و سلام است پیغمبر اسلام فرموده است و عن صبان رضی الله تعالی عنه اذا رأیتم الراية السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدی رواه بیهقی في شعب الایمان پیغمبر اسلام فرمود زمانی که از طرف مشرق زمین از طرف خراسان شما دیدید بیرق های سیاه پرچم های سیاه که اینها روان شدن شروع شدن به جهاد بروید با اینها یک جای شوید در اینها خلیفه الله جل جلاله مهدی و است دیگر دوستان یک جای شوید با بندهای مخلص الله و از دین الله نصرت بکنید تا الله جل جلاله شما را نصرت بکند و آخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين يا ربنا قبل الدعاء الله أكبر يا رجال الله أكبر ماضيا الله أكبر أفدها دمي, دمي وروحي وماليا الله أكبر راية تمضي وتخفق عاليا يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل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 که به من دارد رفتار می نمایم و هنگامی که مرا یاد میکند من با او هستم پس اگر در تنهایی مرا یاد کند من هم او را در تنهایی یاد خواهم کرد و اگر مرا در میان جمع یاد کند من او را در میان جمع بهتر یاد خواهم کرد و اگر به اندازه یک وجب به من نزدیک شود من به اندازه یک زیرا به او نزدیک می شوم و اگر به اندازه یک زیرا به من نزدیک شود من به اندازه یک با یعنی فاصله باز کردن دو دست به او نزدیک می شوم و اگر قدم زنان به سوی من بیاید من دوان دوان به سوی او خواهم آمد صحیح مسلم حدیث شماره 2675 ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس مشکلی از مشکلات دنیوی یک مؤمن را برطرف کند الله متعال یکی از مشکلات اخروی او را برطرف می نماید و هر کس بر انسان تنگ دست آسان بگیرد الله متعال در دنیا و آخرت بر او آسان میگیرد و هر کس عیب مسلمان را بپوشاند الله متعال در دنیا و آخرت عیوبش را میپوشاند و تا زمانی که بنده برادر مسلمانش را کمک و یاری میکند الله متعال او را یاری خواهد کرد و هر کس راهی برای جستجوی علم در پیش گیرد الله متعال برایش راهی به سوی بهشت اموار میسازد و هر گروهی که در یکی از خانه های الله متعال یعنی مساجد جمع شوند و قرآن را با یکدیگر تکرار کنند و یاد بگیرند آرامش بر آنها نازل می گردد و رحمت الهی شامل حال آنان می و فرشتگان آنان را احاطه می کنند و الله متعال آنها را در میان کسانی که نزد او هستند یاد می و باید بدانید که هر کس را عملش به جلو نبرد نسبش او را به جای نمی صحیح مسلم حدیث شماره 2699 دستور ما قرآن ما لشکر ایمان ناصر بما رحمان دولت نمنصورا ناصر بما رحمان دولتنا منصورة ما بيروي احمد ما داعي وحدات بر مؤمن رحمت دولتنا منصورة بر مؤمنان رحمت دولتنا منصورة جاري شریعت را قائم خلافت را خاهم کرد والله دولت منصورا خاهم کرد والله دولت منصورا